assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz hud alayhissalom ot qavmidagilar uzundan beri yaman bilan umman orlig'idagi qumloqda baxtli yashab kelmakda edi alloh taolo ularga noit ko'p ne'mat ato qildi ular bu zaminni buloq suyi topdi yer zimin ochdi daldaraq tikib باغ بستان احیا قلد. Üy imaret kurdu. Şunun bilen billa Allah'ımı ulanın tenini sağlam, bicirim kıldı ve ulanı başka paydalık şart şerait bilen temin etti. Lekin at من بس نزادی mənbəsini zadi مقویمت. ipmi koymadı. اولا çağda کنات. برای çokunadı. Bire yakşılıqı رحمت butqı rəhmət okuydu. اخترسه اونو دن مدد diləydi. Ola мұшы зімінді қалығанчы әскілік қылады. Өзлерінің күшілікліге вә чоңлықы білән ажызланы қорлайды. Кішілікләні бозақ қылады. Allah Taala күшілікләні hidayetке башлаш, ажызланың күш көветіні ашырыш, оланың қалбіні ченіктұрыш, оланы cehaletten құтылдырыш və көптін бұян оланың көз пәрдісіні тосуаған тосқыны еліп ташлаш үшін, ола арысыдың біріні талап пейғамбар қылып, u orqali ularga tonishlik bo'lgan til va uslubni qo'llanib ularning tuyg'usini ichib ularni koinotni yaratquchining qo'yniga qaytib kelishga yetaklamoqchi bo'ldida ularga butqa cho'qinishning bemanlik ekanligini allohning mehr shafqatlik ekanligini namoyon qildi vud alayhissalom nu alayhissalomning yettinchi nevarasi qon sistemasi jihatda ot qavmi bilan urug'dosh bo'lib ular ichidagi eng fazilatlik ko'ngil ko'ksi eng keng odam edi. Shunga Alloh taolo uni elchilik vazifasini bajo keltirishga va tuyuq yo'lga kelib qolganlarni yetaklashga tanladi. Hud alayhissalom Allohning chaqiriq amr farmonlari bilan o'zini qurollantirib, tog'ni talqon, cho'lni bo'ston qig'idak iroda bilan bu mas'uliyatni ustiga oldi. U jaholiyat ustidan g'alba qilib, o'z qavmidikilarni butqa e'tiqod qiladigan tuyuq yo'ldan hidoyatga boshlashga bel bog'ladi. u o'z qavmidagilarga mundoq dedi ey xaloyiq sizlar butni tiklib ilib e'tiqod qilib uningdan panoh tilayotibsizlar bu toshlarning nimaga foydasi bor ular sizlarga baxt ato qilolmaydi sizlarni bira baloyi ofatdan saqlabmi qololmaydi sizlar uchun birdan bir e'tiqod qilishga arziydigan iloh ollohdir u sizlarni yaratgan va sizlarni turmushga کیرکلیک nozu ne'matlar bilan ta'min کن. O siləgi hayatlıq birələydi, həm siləni öldürələydi. O siləgi yer yüzdün orun bədi. O hayatınla üçün zürür boğan ziraatlarını yetiştirib bədi. O siləgi sağlam, bicirim tən ata qaldı. O tex siləgi bəxt saadət mübədi. Allahqa iman kəltirinla, həqiqətki köz yummanla, Allahın aldıda haqqa uğurluq qılıb görənlimanla, əgər bununla unumasanla, Nuh əleyhissalamın qavmidək bala qazaga uchraysizlar өткен o'tgan davrga teq болмады. bo'lmadi hud alayhissalom mushu gaplarning ularni ta'sirlantirib иман етіп, etib hidoyatga mang'digan qilolishini қалады. qiladi lekin ular аңлап anglab boqmagan bu tashviqotni кейін, keyin darhol to'g'ri алды дейішті. deyishdi ey hud қалай qalaymaqon jo'ylib yuriysan sen нем болып bizni alloh qilib e'tiqod qildirmoqchi bo'lasan biz butlarga e'tiqod qilsak u Allohga bizning yaxshiliklarimizni aytidi. Alloh taolo birdir. Uning sherigi yo'qdir dedi Hud alayhissalom ularga. Faqat Allohga e'tiqod qilishlar haqiqiy e'tiqod bo'lib hisoblanadi. U bizning oldimizda. Sizlar bu butlarga har qancha yelinib, xushomat qilgan bilanmi, erishadiganlar uning aksichi bo'lib chiqadi. U sizlarni Allohdan bag'an sira yiroqlashtiradi. Bu dal sizlarning nodon va ahmoq ekanligingizni bildirdi xolos. sen tente qarama demikkensen deyişdi kishilar Hud alayhissalomga qarshi chiqib sen bizning e'tiqodimizni ahmoqlik deyishga petinyotmsan sen tehi bizning ota bovimizdan tortib e'tiqod qilib kelayotgan muqaddas narsalarimizni zongli qilyotmsan sen bizning bu yerda qanchalik nimading sen qaysimizdan ortiq senmi xuddi bizga o'xshash qo'rsqon ostida non yeydigan ussang suv ichadigan shundoqla mushu ziminda yashaydigan odamg'u alloh taolo nima uchun elchilik vazifasini sanga berdi bizningcha sening da'vatqining kazzobliq va aldamchilikdan boshqa narsa emas ey xaloyiq dedi hud alayhissalom javob berib man tantakmu emas ahmoqmu emas man sizlar bilan birga uzun yashadim sizlar qaysi ishda meni ahmoq nodon va qaram deb ayblayalaysizlar allohning biror millat orasida elchilik vazifasini ijro qilgudek Оның тәшәббүсләрен тәшвиқ қылғыдәк бер адам таллығанлығы ғәлити іш емес. Әгәр Аллаһ Таала кешеләрнең һидаяткә маңмай ятканлыгын күреп турыпмы, яна пайгамбар әвәтмәй, уларның халыганча көрәңләп кетишиге юл қойған болса иде, бу ғәлити бер іш болған болады. Мен сіләнің Аллахқа иман келтірішіңлардың үмітсізләнмеймін. Сіләнің бемәні гәп сөздеріңларымы көңілімге аммаймын. Лекен сілә әстайдыл ойлап, yaxshiroq qarab beqinglarki alloh taolo birdir osmon jismlarining harakati quyosh oy va olamdagi barcha shaylar allohning faqat bir ekanligini isbotlaydi allohga iymon keltiringlar uningga duo tilovat qilinglar u sizlarga xosiyatli yomg'ir yog'dirib beradi boyliqinglarni oshiradi teninglarni salomat qiladi sizlar hargizmi gunoh ish qilmanglar sizlar bilishinglar kerakki odam o'lgandan keyin qayta kim yaxshi ish qilsa oxirat cho'qim savobini ko'rdi yomon ish qilsa oxirat tegishli jazosini totadi qani o'zinglar uchun o'ylab beqinglar oxirat uchun savobli ish qilinglar man allohning amrlarini sizlarga so'zladim man sizlarga samimiy nasihat qildim shak shubhisizki dedi kishilar g'ut alayhissalomga san e'tiqod qilayotgan bir iloh seni jinga yo'liqtirib savdoyi qilib qo'yibdi san qilchi tutami yo'q bo'lmag'ur safsatalarni jo'ylayotsan apu tilanglar boyliqinglarni oshiradi teninglarni salomat qiladi deganing nimasi o'lgandan keyin jasadimiz chirib bir dövi so'ngakka aylanadi nadimu allohdan panoh tilaydigan qiyomat kun degan ish bo'lsin kepongning qilchimi tutami yo'q biz bu dunyoda o'lishga tegishli bo'lsak o'limiz yashashga tegishli bo'lsak yashaymiz faqat vaqt yillali bizni bu dunyodan ayirib yetalaydi. Sen tehi azap tatıdığalığımız üstüdümü aldın ala kapşidan. Azap diyen kandak nerse, biz senin digerlerine hergiz itaat kılmayımız. İtiqat kılıvatkan ilahimizden bu voz kechmaymiz Davada senin deganlaring rost boludgan bolsa, qiyni atlanmış bala kazalarını bizga ko'rsatib bakmam ot Vud aleyhisselam ulanı cahillikten kaytmaydı dep karab mındak dedi. alloh bilan qasam Mən sizlərə yetküzüşkə tegishlik gaplarning hammasini to'liq yetkizdim. Mən tirishchanlik ko'rsatdim. Chekinmadim. Buningdan keyin men yana davomli so'zlayverman. Sizlarning qilgan atkininglarni parvoyimga olmayman. Sizlarning qaramli qilishinglardan qo'rqmayman. Sizlar hilmikringlarni ishiltinglar. Birlish menga qarshi turinglar. Men egam Allohdan, shundaqla sizlarning eganglar Allohdan panoh tilayman. U koinotning egisi. uning yo'li to'g'ri yo'ldir. Hud alayhissalom o'zining elchilik vazifasi haqida unli xitob qilib keldi. Uning qavmidagilarni boshdan oyoq uningga qarshi keldi. Ular hadab munozir qilishayotgan bir paytda osmonni birdilla qora bulut qoplab, havo tutilib ketdi. Kishilar xushal bo'lishgan holda osmonga qarishib, bu yomg'ir yog'diradigan bulut bizga yomg'ir yog'dirib beradigan bo'ldi, deyishdi-da. De. yugurishib o'z etizlariga berib tayyorlandi lekin ut alayhissalom ularga bu yaxshilikdan derak beradigan bulut emas balki intiqom oladigan qor bo'ron sizlar hozir qattiq jazoga uchraydigan bo'ldinglar dedi bu qavmdikilar osmon ziminni qoplab kelayotgan qor bo'ronning qumliqdagi to'gilarni va boshqa chorvalarni butunlay yiroqqa uchirib ketayotganligini ko'rib cho'chishdida darhol uylariga qaytishib ششلرنی makkam تقاشت. ular مشند qilsak بالای ofatdan قتلالایمیز دب قویلشد. والن که بالای آپت همه یرگ تانلی yetib کلگنید. قار بوران قملان اخچروب او دا سکس گندوز yetti kecha davomlashdi. Boran o'tib ketgandan keyin bu odamlar butunlay o'lib, xuddi hech qandaq iz qoldirmay turib qoqshal bo'lib tugagan xo'rma darxidek tarixdan mangu g'oyib bo'ldi rabbing aholisi yaxshi bo'lgan yurtlarni zulm qilib alaq qilmaydi sura hud bir yuz o'n yettinchi oyat hud alayhissalom har ayol ummatlari bilan ilgirki turgan yerda qilayverdi bo'ron ularning atrofida gupirab chang to'zon ko'tirgan bo'lsimi lekin ular omon eson qolib qoldi bo'ron to'xtagandan keyin ular hadrul mavutga ko'chib berib u yerda o'z rizqidan bahramand bo'ldi diqqat berganinglarga rahmat